Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom 2. svibnja 1829. godine u Saint-Germain-en-Laye, udaljenom 20 km od središta Pariza, 30 mladih radnika je u Kabareu, po kojima je to mjesto bilo poznato. Kada su se namjeravali vratiti u mjesto, na vratima ih je dočekao stražar koji ih je pitao tko ide. Skupina mladih radnika bila je dobro raspoložena i netko je iz vesele gomile odgovorio. Dolaze Napoleonove trupe. Živ car. Ekipa je ipak ušla u Saint-Germain i onda ušla u drugi kabare i nastavila s pijankom. Jedan iz skupine nosio je dugu brezovu granu. Oko njega drugi iz skupine su plesali i uzvikivali živio car, živjela republika. A neki su uzvikivali i kruh po 20 livri za 4 kile. Onda su došli do još jednog kabarea i nastavili piti. Tada se netko sjetio da je vrijeme da se na odjeću stave kokarde, a na brezovu granu zavezali su crveni, bijeli i plavi rupčić i tako je nastala trobojnica. Do 22 sata ekipi je bilo dosta i odlučili su otići svojim kućama ali vlasti su tek počele sa svojim poslom. Francuskom je vladao kralj Charles X iz dinastije Bourbona, koja se nakon Napoleonovog pada vratila na francusko prijestolje. Slavljenje onih koji su odrubili glavu njegovom pretku, kralju Luju XVI, nije se smjelo dopustiti. Slavljenje Napoleona, cara koji je francusku vlast proširio skoro po cijelom europskom kontinentu, bilo je još opasnije. I 20 mladih radnika koji su sudjelovali u toj pijanci je uhapšeno. Razloge brze reakcije kraljevskih vlasti ovako opisuje Hugh Brogan u biografiji Alexisa de Tocqueville. U ovome događaju bili su sažeti svi uzroci Srpenske revolucije. Neuspjeh Burbona da zadobiju čvrstu potporu među radnim ljudima Pariza i njegove okolice, narodna nostalgija za danima trobojnice, bilo republikanske ili što su preferirali carske, opasna prijetnja nadolazećih teških vremena, krize koja je počela 1827. i koja se neće primiriti sve do 1832. A u međuvremenu cijena kruha bila je 21 su za štrucu od 2 kg. Na sve je to došla glupa krutost nesigurnog režima. Na vijest o u Saint-Germainu iz Versaja su poslana dvojica istražitelja. Oni su sastavili izvještaj koji je bio blag. Riječ je o incidentu pijene skupine, predložene kazne bile su blage. Ali sud je bio puno strožiji. 17 od 20 uhapšenih proglašeno je krivima za narušavanje javnog reda i poretka i osuđeni su na zatvorske kazne od 5 dana do 6 mjeseci. Jedan od dvojice istražitelja, poslanik iz Versaja, bio je tada 24 godine star Alexis de Tocqueville. On je te kazne smatrao prestrogima, ali svega to nije previše diralo. Bio je mladi sudski naučnik u usponu, rodom iz ugledne aristokratske obitelji koja je stradala za vrijeme revolucije. Dakle, pred njim je bila karijera. Neće puno vremena proći i svijet u kojemu se mladi detokvil mogao nadati brzom i sigurnom napredovanju nestaće, a on će krenuti na intelektualni i politički put koji će ga učiniti piscem jedne od najznačajnijih knjiga o demokraciji. Charles X. rođen je 9. listopada 1757. u Versaju bio je peti sin Dofana, prijestolonasljednika Luja i Marije Josefe od Saske. Njegov brat, kralj Luj XVI, nakon pada Bastilje dao je nalog da on ode iz Francuske i tako je on postao prvi član kraljevske obitelji koji je otišao u izgnanstvo. U Francusku se Šarlo vratio tek 1814. kada je obnovljena vlast Burbona. Kada je umro njegov brat, kralj Luj XVIII, on je okrunjen za kralja. Njegov položaj bio je poseban jer je pored toga što je bio kralj, on bio i vođa ultrarojalista, radikalne desničarske rojalističke stranke. Za vrijeme kraljevanja on će imenovati tri vlade, jednu goru od druge. Treća, na čijem je čelu bio klerikalni reakcionar i krajnje nepopularni princ Žilde Polinjak bit će kobna za Šarla. U ožujku 1830. liberali u parlamentu protestirali su protiv Polinjakove vlade. Šal je raspustio parlament. U svibnju su održani novi izbori za parlament u kojemu su opet većinu činili zastupnici koji nisu bili naklonjeni kraljevom režimu. Onda je kralj povukao koban potez. Hugh Brogan piše. Kao vođa ultrarojalista, Charles nije mogao pojmiti podjelu vlasti s drugom strankom. U svakom slučaju, u nedjelju 25. lipnja 1830. rekao je Što više mislim o tome, to sam uvjereniji da je nemoguće učiniti nešto drugo. I potpisao glasovite ordonans, četiri uredbe koje su izravno i skoro trenutačno dovele do kolapsa monarhije. Ordonans su bile uredbe kojima je prvo raspušten tek izabrani zastupnički dom, prije nego što se on uopće i sastao. Druga uredba smanjila već i onako maleno biračko tijelo za 75% i nizom članaka dala prednost zemljoposjedničkim bogatašima pred industrijalcima, trgovcima, bankarima i drugim gradskim bogatašima. Treća je uredba sazivala nove izbore za rujan. Četvrta, najeksplozivnija uredba, ukinula je slobodu tiska. U buduće nijedan list ili pamflet nije mogao biti objavljen bez autorizacije, koja pak može biti bilo kada povučena i morala je biti obnavljana svaka tri mjeseca. Režim Šarla X. već je bio na glasu po nepopularnim mjerama. Kralj je 1826. donio zakon prema kojemu se moglo zabraniti objavljivanje knjiga koje režim smatrao opasnima. Ali uredbe iz 1830. bile su izravan udar na tekovine revolucije. Šarli i njegovi ministri bili su uvjereni da će biti po njihovom. Prije donošenja tih uredbi nisu o njima obavijestili čak ni maršala Augusta Marmona, čije su trupe trebalo održavati red u Parizu. Kao jedinu mjeru zaštite od pobune, kralji ministri odlučili su držati ukaze u tajnosti sve do zadnjeg trenutka. Maršal Marmon je o njima saznao tek kada je posudio primjerak monitora, službenog glasila u kojemu su te uredbe objavljene. Na reakciju naroda nije trebalo dugo čekati. Uredbe su objavljene 26. srpnja 1830. Kao i njegov brat, Louis XVI, koji je na dan pada Bastilje bio u lovu, tako je šal na dan kada su objavljene te uredbe odlučio provesti u lovu u Rambujeu. Za to vrijeme u Parizu je ključalo. Hugh Brogan piše. Kako su se širile vijesti, tako su postajale očite posljedice ukaza o tisku. Pored toga što je to utišavalo političku debatu, to je značilo i da će mnogi novinari i tiskari ostati bez posla a vremena su već bila teška. Skupina radnika i studenata počela se okupljati na ulicama, posebno oko Palais Royal. Vikali su dolje ministri. Liberalna opozicija bila je potpuno iznenađena. Mnogi od tek izabranih zastupnika još nisu došli u Pariz nakon izborne kampanje u svojim izbornim okruzima. Vođe nisu znale što da rade i bojali su se vlade. Novine Le Constitutionnel i Journal de Debat odlučile su ne riskirati i ne izaći sutradan. Ali radikali su se okupili u uredima novina Le National i sastavili protest koji je napisao Adolf Thier i u kojemu se naglašavala nelegalnost ukaza. Proglas je odmah tiskan i podijeljen po Parizu. Uvečer, nakon što je policija zauzela tiskaru u Palais Royal, masa je postala buntovna i počela razbijati prozore na ministarstvu financija i gađala kamenjem kočiju s Polinjakom dok je ovaj putovao do svog ureda. Ponedeljak 26. srpnja poslodavci su na sastanku u hotelu De Ville odlučili da će u znak protesta protiv kraljevih uredbi zaustaviti rad svojih tvrtki. Mnogi od njih imali su političke ambicije, kraljeve uredbe u tome su ih ograničavale. utorak ulice Pariza bile su pune ljudi bez posla. Situacija je postala sve usijanija. Hugh Brogan piše. Ljudi su bili ljuti, još ne tjeskobni, ali mnogi od njih bili su na rubu preživljavanja. Bili su to ljudi kojima je bilo vruće i bili su žedni, dok tjedna dogodio se toplotni udar. Bili su to ljudi bez posla, spremni za nevolje. Među njima bilo je puno tiskara jer je pretek policije zabranio tiskanje svih novina bez prethodne autorizacije, a nijedna novina nije ju dobila. Nisu sve novine poštovale tu zabranu, ali bez obzira bili oni bez posla ili ne, svi tiskari imali su razloga biti tjeskobni. Zidovi gradskih ulica bili su objepljeni kopijama Tijerovog protesta. Policija je izazivala nevolje zapljenom tiskarskih strojeva koji su korišteni u kršenju novih propisa. Kod ureda novina Letan podigle su se barikade i došlo je do okršaja. Mase su počele izlaziti na ulice. Trgali su kraljevske grbove. Bilo je nešto pljačkanja, trgovina s oružjem. Do sredine jutra kralj je bio dovoljno uzbunjen da pošalje Marmona da uspostavi red. Sljedećeg dana u srijedu 28. srpnja Pariz je ustao na ustanak mase radnika, bivših pripadnika nacionalne garde, bivših vojnika i studenata marširale su ulicama i sjekle drveće kako bi postavili barikade. Godine 1827. Šal X. raspustio je nacionalnu gardu, miliciju nastalu nakon francuske revolucije, ali njezini članovi zadržali su oružje i odore. Sada su oni izašli na ulice, ali ne da bi branili kralja i njegov režim, već da bi uzvikivali živjela republika, živio car. Car je naravno Napoleon Bonaparte, pod kojima su mnogi od njih služili u njegovim brojnim ratovima. Brzo su marmonovi ljudi morali napustiti ulice i povući se u kraljevu palaču. Demonstranti su osvojili arsenal, zauzeto je sjedište francuske banke. Zvona Notre Dame stalno su zvonila i pozivala na protest. U tom metežu kralj je u svom dvorcu uvečer 28. srpnja započeo svoju uobičajenu partiju vista – do tada su demonstranti već imali topove iz kojih su otvarali vatru na marmonove ljude. Do srijede uvečer na ulicama Pariza bilo je oko 4000 barikada. Sljedećeg dana maršal Marmon ostao je samo sa švicarskom gardom koja je puščanom vatrom branila palaču Tullier, parišku kraljevu rezidenciju. Do tada poštanske kočije na kojima je bila razvijena trobojnica prenosile su vijesti iz Pariza posvuda po Francuskoj. Charles X bio je u Saint Cloudu kraljevoj rezidenciji u zapadnim predgrađima Pariza i odbijao je povući uredbe, iako su mnogi ministri to od njega tražili. Onda su stigle vijesti da Marmon više ne može braniti Tulliard. Hugh Brogan piše. Konačno u 16 sati Polinjak je objavio da će se oformiti nova vlada i obećao je da će povući uredbe, ali bilo je prekasno. Princ de Tajeran koji je sa svog prozora gledao kako kraljeve trupe bježe iz vrtovati jer davno je već izvadio svoj džepni sat i primijetio. Pet je minuta nakon dvanaest. Starija linija kuće Bourbon prestala je vladati. Prefekta Sene, grofa de Chabrola, u hotelu de Ville zamijenili su general de Lafayette, novi zapovjednik obnovljene nacionalne garde i najpopularniji čovjek u Parizu, i takozvana municipalna komisija, koja je zapravo bila privremena vlada koju su imenovali liberalni zastupnici. Iza scena razvio se golemi pritisak koji je trebao potaknuti Vojvodu od Orleana da preuzme krunu ili možemo reći da ju uzme vrhom svog uskoro popularnog zelenog kišobrana. Tri dana trebalo da se ponovno sruše Bourbon iz francuskog prijestolja. Charles X. formalno je abdicirao drugog kolova za 1830. Tjedan dana kasnije Louis Philippe, vojvoda od Orleana, uzeo je krunu. Buržoazija je slomila pokušaj Bourbona da u Francuskoj obnove stari kraljevski režim. Građanin kralj Louis Philippe vladaće do 1848. do nove revolucije. Srpanjska revolucija 1830. izazvala je prvu javnu političku akciju jednog od onih istražitelja poslanik da utvrde što se događa u Saint Germainu. Kada je saznao za kraljeve uredbe, Alexis de Tocqueville javno izjavio da su one nezakonite i da ih ne treba primjenjivati. Kada je za to saznao njegov otac, odmah mu je napisao poruku koje je pisalo što god misli o poduzetim mjerama, obvezujem te da to iskažeš sa uzdržanošću i umjerenošću. Mladi ljudi prije sviju moraju biti mudri da ne dovedu u opasnost svoj položaj, posebno ako imaju najviše dara koji može izazvati zavist. Tetokvil brzo će dati prisegu novom kralju, ali neće se osjećati sigurno. Njegova obitelj imala je duboke veze s kućom Bourbon i mladi de Tocqueville, bilo mu je samo 25 godina, odlučio je skloniti se u Sjedinjene američke države. Tamo će mladi aristokrat napisati jednu od najvažnijih knjiga o demokraciji. Kako to piše Hugh Brogan u podnaslovu svoje biografije o de Tocquevilleu, on će postati prorok demokracije u dobu revolucije kako je mladi plemić napisao knjigu o demokraciji u Americi i što nam ta knjiga danas znači, to je tema sljedećih dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Knjiga je dvostruko paradoksalna čak na izvanjskoj razini. Najznačajnija knjiga o demokraciji u Americi i vjerojatno najznačajnija knjiga o demokraciji napisana u tom razdoblju je knjiga koju je napisao Francuz, koji nije htio napisati tu knjigu, nego htio napisati nešto drugo htio je dati zapravo prijedloge za reformu kaznenog sustava, odnosno kaznenog zakonodavstva u Francuskoj. Jer on je imao iskustvo kao zastupnik u onoj srpanjskoj monarhiji. Poslije je bio i ministar vanjskih poslova u drugoj republici, dakle on je tu u raznim varijantama bio u blizini odlučivanja i htio je u dobroj staroj prosvjetiteljskoj tradiciji imati podlogu za svoje prijedloge. Dakle, nije htio biti neko ko će ići ruku i reći ja sam za, nego će napraviti studiju nekog slučaja. SAD su bile idealne za tu studiju jer je to bila tada i danas je zapravo najstarija demokracija, prva demokracija. I on je htio vidjeti zapravo kako uvjetima demokracije gdje više nemamo izvor pravednosti, formalno govoreći iz monarha nego iz naroda, sudi se u ime naroda ili puka ne u ime države, odnosno monarhije, što to znači za pojam pravednosti? Raspravljanje pojmu pravednosti ga je dovelo do toga da je prvi problem u jednom drugom pojmu, to je pojam jednakosti. I to ga onda dovelo do demokracije. On je s druge strane, ili s treće, ako hoćete, paralelan s Montesquieuom, koji je bio jedan zadrti monarhist, a napisao je najvažniju knjigu o diobi vlasti koja je zapravo na sve revolucije građanskog tipa utjecala više i od Loka i od Hopsa i od, čak i od Rousseau koji je bio za njih sve malo presocijalistički, recimo tako. Dakle, napravi nešto što nije htio napraviti. Kod Tokvila je to išlo tako da je on na koncu osvijestio o čemu se radi, pa je knjigu nazvao Demokracija u Americi. On i u prvom i drugom tomu govori o demokraciji kao netko tko nije navijač. I to je ono što je posebno važno za tu knjigu. U tom trenutku, to je sredina 19. stoljeća, 835. 840. godina, demokracija je revolucionarni borbeni pojam koji se doživljava kao političku panaceju. To ćemo riješiti na demokratski način. I onda se događa nešto što je tada počelo, pa onda jednom razdoblju stavljeno zagrade, da bi recimo naše vrijeme nakon 1989. godine opet se uskovitlala ta kategorijalna paradigma. Naime, dogodilo se to da se na demokraciju naslonilo, natovarilo previše toga. Da se od nje očekivalo nešto što ona ne može riješiti. Demokracija, i tu se sad vraćamo na problem, je pitanje većine. I demokracija ne znači ništa drugo nego sustav u kojemu su na temelju jednakosti svih pripadnika zajednice ustanovljeni uvjeti korektnog utvrđivanja tko je u danom trenutku većina. Ništa drugo nije demokracija. Alexis de Tocqueville rođen je 29. srpnja 1805. u Parizu. Otac Erv bio je vojni časnik podrijetlom iz stare vojničke aristokracije. Majka, Louise Madeleine, bila je iz obitelji de Rosambo, koja je desetljećima davala kraljevskoj kući upravitelje kraljevstva. Erv i Louise Madeleine vjenčili su se u ožujku 1793. dva mjeseca nakon što je kralju Luju XVI odrubljena glava. Otac Louis Madeleine bio je važan sudac na kraljevskom prizivnom sudu. Njezin djed iz obitelji Malašarb bio je kraljev ministar, jedan od dva odvjetnika koja su branila kralja Luja XVI. pred revolucionarnim sudom. Pripadnost važnim aristokratskim obiteljima donijela je Tokvilovima samo jad. Oliver Zunc u Dektokvilovoj biografiji naslovljenoj Čovjek koji je razumio demokraciju piše. Revolucionari su uhapsili sve odrasle članove obitelji Malešerb Brozam Boto ukupno njih deset, u dvorcu Malešerb u Loareu u nekoliko dana u prosincu 1793. i prebacili ih u razne zatvore u Parizu kako bi čekali sud i pogubljenje. Aleksisov djed po majci, Rozambo, bio je prvi koji je 20. travnja giljotiniran. Dva dana kasnije, 22. travnja, njegova baka Margrit otišla je na vješala, nakon nje slijedile su je Aline Therese de Rosambo, zatim njezina teta i njezin suprug Jean-Baptiste de Chateaubriand, stariji brat velikog pisca. Malešerbi je giljotiniran zadnji toga dana, nakon što su ga krvnici prisilili da gleda kako pred njim glave njegove kćeri i unučadi padaju s giljotine. Preostali članovi obitelji, Tokvilovi roditelji, Uinagi Meti, Meti, njezin suprug Charles Pelletier Donei, ujak Louise Le Pelletier de Rosambo, bili su u zatvoru i čekali da na njih dođe red. Kada je Robespierov pad i pogubljenje na 10. termidor godine druge prve Francuske republike ili na 27. srpnja 1794. okončao taj pokolj. Ostali su zatočeni još tri mjeseca dok konačno nisu bili oslobođeni u listopadu 1794. Aleksis je bio treće dijete Erva i Louise Madeleine. Erv je uspio povratiti većinu obiteljskog bogatstva i Alexis je djetinstvo proveo u raskošnim ljetnim i zimskim domovima. Treći obiteljski dom bio je u Normandiji, tamo nisu živjeli, ali je s tog imanja dolazio veliki prihod. Majka je također naslijedila pozamašna imanja. Za kvilove, Napoleon je bio spasitelj od revolucionarnog kaosa i Er je služio kao gradonačelnik i vjeran unovačitelj vojnika. Kada je 1814. obnovljena dinastija Bourbon, Herveu i njegovoj obitelji bilo još lakše služiti vladaru. Herve je postao prefekt i važan član ultrarojalističke kraljeve stranke. Alexis je dobio sjajno obrazovanje, studirao pravo, a onda mu je otac našao posao u Versaju. Trebao je biti sudski naučnik. Posao mu je bio dosadan, svom je prijatelju napisao da su mu fraze i običaji pravne profesije odvratni. Ali radio je svoj posao savjesno i privukao je pažnju na sebe. Kao sudski naučnik i istražitelj doći će u Saint Germain kako bi utvrdio zašto je ono pijano društvo mahalo brezovom granom na koju su izvjesili improviziranu trobojnicu. Sve do trenutka kada je otišao u Sjedinjene države kako bi se sklonio od novog režima, te Tocqueville zapravo nije bio oduševljen demokracijom. Za njega će ona prije svega biti predmet proučavanja. Dakle, klasično pitanje uvijek glasi može li se demokratski odlučiti u nekoj zajednici jer bi većina vjerojatno tako glasala, da nitko ne smije biti više od dva metra. Bi ta odluka bila demokratska? Bi. Ne bi bila humana i tako dalje. Tako dalje. Vi ste mogli imati humanu intervenciju tipa da ako oni koji su više od dva metra će biti skraćeni od ozdo, ne od ozgo ili tako dalje. Međutim, to jest demokratska odluka. Demokracija nema sadržajnih rezervi, nema sadržajnih određenja, pridrški, kako hoćete reći, nego sve ono što je korektno ustanovljena većina na korektan način odlučila jest demokratska odluka. A htjelo se u demokraciju upisati čitav niz vrijednostnih elemenata i to je dovelo do potpune zbrke. Tokvil se iz te zbrke izvlači na taj način što on zapravo čito vrijeme daje do znanja da je njemu aristokracija kao model barem toliko simpatična kao demokracija. Dakle, da on ima objektivan, kritički, ali i objektivan odnos prema demokraciji, nije navijač ali da vidi njezine velike prednosti, koje se sastoje upravo tomu da imamo većinu koja odlučuje ili jednostavno rečeno, ako pitate razvojnog čovjeka ili bolje da manjina odlučuje većinu ili da većina odlučuje manjinu, onda će većina ljudi reći opet ako većina da je bolje da većina odlučuje manjini. Točka. I u tomu je stvar. Onda odatle dalje izvodi elemente koje možemo poslije govoriti e, elastičnosti razuma i tako dalje, ali njemu je bitno dakle da se demokraciju shvati doista trezveno, gledano izvana i kao neko ko nije demokrat i kao neko ko nije amerikanac, da vidi njezine mane i prednosti. Kao istražitelj i sudski naučnik Alexis de Tocqueville znao je kako funkcionira francuski kazneni sustav. Kada je posjetio zatvor u Poissiju, koji je bio 20 km od Versaja, zaprepastio ga je smrad koji se širio iz zahoda, prozori koji se nikada nisu otvarali, zatvorski liječnik koji nije imao pojma o medicini i ljetna odjeća zatvorenika koja je bila otrcana i puna nametnika. O hrani nije ni želio trošiti riječi. Ali sve to ne bi bilo dovoljno da se sa svojim prijateljem Gustavom de bomonom odluči na dugo putovanje po Sjedinim državama kako bi proučavao tamošnji kazneni sustav. Tokvil i bomon nisu se osjećali sigurni u Novoj Francuskoj. Zato su od vlasti zatražili dozvolu da posjete Sjedine države kako bi vidjeli što se događa u tamošnjim zatvorima. Vlasti su im taj put odobrile. Alexis de Tocqueville nije znao kamo zapravo ide. Prije puta kupio čak pet pari čizama i cipala jer nije bio siguran hoće li preko Atlantika uopće naći dobru obuću. 2. travnja 1831. Tocqueville i Beaumont ukrcali su se u Lavru na brod za Ameriku. Stigli su 9. svibnja nakon 37 dana puta. Trebali su pristati u Njorku, ali zbog vjetra i nedostatka hrane na brodu pristali su u Newportu na Rhode Islandu. U New Yorku u ulici Broadway našli su pansion koji će biti njihovo prvo prebivalište. Isprva dvojac nije bio oduševljen zemljom u koju su došli. Činila im se gruba. Ali kako je putovao po Sjedinim državama, Tokvil je počeo shvaćati da se u toj zemlji događa nešto posebno. Na početku svog dijela o demokraciji, njegov prvi dio bit će objavljen 1835. on je napisao. Društveno je stanje Amerikanaca demokratsko. To mu je bila odlika već u doba rađanja kolonija, a još više u naše doba. U prethodnom sam poglavlju rekao da je među doseljenicima koji su se nastanili na obalama Nove Engleske vladala vrlo velika jednakost. Ni sama klica aristokracije nije nikada bila bačena u tom dijelu Unije. Ondje se nikada nisu mogli učvrstiti drugi utjecaj do onih. Narod se naviknuo na to da određena imena poštuje kao znamenja prosvjetljenosti i vrlina. Tokvilo je trebalo vremena da se navikne na Sjedinjene države. U Njorku su dvojicu preredili niz zabava i prijema. Oni su sa sobom donijeli pisma koje su ih preporučivala vlastima i značajnim ljudima. Tokvila je na primjer iznenadilo da su žene u Americi vodne s njime izaći u šetnju ulicama grada po mjesečini. Američka glazba činila mu se najbarbarskijom na svijetu, a žensko pjevanje nije imalo ništa zajedničko sa zakonima harmonije. Hrana je bila još groznija. Napisao je da kulinarsko umjeće u Americi je u povojima. Povrće se služi prije mesa, kamenice se jedu za desert, jednom riječju napisao je kvil barbarstvo. Ali s vremenom taga je zemlja počela fascinirati, posebno jednakost u njoj. Alexis de Tocqueville piše postoji zapravo neka muževna i legitimna strast prema jednakosti koja ljude potiče na želju da svi budu jednaki i cijenjeni. Ta strast teži k tomu da malene uzdigne u red velikih, ali se u ljudskom srcu susreću i izopačena sklonost k jednakosti koja slabe navodi na želju da jake spuste na svoju razinu i koja ljude svodi na to da više vole jednakost u ropstvu nego li nejednakost u slobodi. No sloboda nije glavni i stalni predmet njihove želje ono što ljube vječitom ljubavlju jest jednakost. Oni će se prema slobodi vinuti zbog nagle pobude i nenadanim naporima, pa ako i promaše cilj, s time će se pomiriti. No, bez jednakosti ih ništa ne bi moglo zadovoljiti, te bi radije pristali umrijeti nego li ju izgubiti. Jednakost zapravo, još idemo možda dalje, čak nije odlika demokracije koliko je njezina pretpostavka. Ono što smo naučili iz filozofije, iz drugog konteksta, iz recimo Hegelove filozofije, Spinozine koje hoće stvoriti sustav, je to da ni u jednom sustavu nije moguće promišljati uvjete koji taj sam sustav čine moguće. Dakle, vi ne možete raspravljati unutar Hegelove filozofije o tomu je li duh nešto što svojim kretanjem tvara povijest, jer od toga polazite. Dakle, unutar sustava ne promišljamo pretpostavke, nego ih uzimamo kao dane. Dakle, imate abstraktnu ideju jednakosti koja je zapravo potpuno nevezana uz realnost činjenice da je jedan od nas mudri, drugi gluplji, jedan bogati, drugi siromašni, jedan muško, jedan žensko, jedan iz jednog kraja, drugi iz drugog kraja i tako dalje, nego naprosto imate jednakost glasa na izborima. Ta jednakost u demokraciji se svodi na to da, kako je rekao Bentham, svi kao jedan, nitko kao više od jedan. Dakle, svatko ima jedno pravo glasa ne može dva put gurnuti ceduljicu ili kuglicu, šta se već daje u izbornom postupku i na taj način se realizira koncept jednakosti. Sve kasnije intervencije, recimo, koje se i u Americi pojavljaju kao affirmative action, dakle, kao, recimo tako, pokušaj da se pomogne nekim konstitutivnim manjinama, manjinama koje se ne mogu mijenjati, recimo etničkim ili nekim drugima, su zapravo protodemokratske. One hoće obraniti neke veoma važne aspekte ljudskih prava, ali one su protiv načela demokracije. Ta ideja da recimo u Hrvatskoj sa 300 glasova dobijete zastupnika ili zastupnicu u Saboru, a prosjek je ne znam 15.000, ne znam koliko, je naprosto nedemokratska. Mi ju prihvaćamo tako što hoćemo u demokraciji unijeti neke dodatne elemente koje sama demokracija nije osigurala. Ali vi ćete čuti da što ljudi reći da to je dodatni dokaz demokracije, međutim naravno nije. Dakle, vi morate ispravljati demokraciju u nekim aspektima, jer većina o svemu ne može odlučivati. Uzimam kao paralelu koju uvijek treba imati na pameti, kad Grci govore o jednakosti i demokraciji, oni smatraju da to je sustav u kojemu se toliko radikalno smatra smo svi jednaki da se naprosto nekom vrsti lutrije odlučuje tko će imati neku funkciju u Atenskom polisu, dakle potpuno je svejedno smo svi jednaki, dakle zašto smo onda birali? Pa se da pađe, smatra su izbori neki način ovoga aristokratski ili nekakav slični model koji polazi od zasluga, a ne od jednakosti. Dakle, imamo situaciju u kojoj jednakost treba popravke tu i tamo, ispravke, intervencije. Demokracija treba ispravke, a na njih se može orijentirati zajednica samo onda ako ima jedan, tako da kažemo, nesvetački stav, kao što nije tabu, nego je podložno popravkama, s time da one, budući da su popravke demokracije, nisu same demokratske, nego su upravo to, ispravljanje nečega u čemu demokratsko funkcioniranje ne vodi dobro. U kolovozu 1620. iz engleske luke Southampton isplovio je brod po imenu Mayflower. On je bio težak 180 tona i dug 27 metara. Mayflower je unajmila skupina engleskih trgovaca koja se nazivala Londonski avanturisti. Putnici koji su se ukrcali na Mayflower bili su puritanci koji su tražili slobodni svijet. Cilj njihovog puta bila je Virginia točnije rečeno područje današnje rijeke Hudson. Nakon 66 dana puta, 21. studenog 1620. oni su s Mayflowerom pristali u Cape Codu, danas u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Dan nakon Božića, na mjesto koje su nazvali Plimut, iskrcalo se 102 puritanca naseljenika. Prije nego što su se iskrcali, vođe puritanaca sastavili su dogovor dug 200 riječi. Taj je dogovor od tih puritanaca do stvorio političko tijelo koje se obvezalo da će stvoriti vladu i poštovati zakone i propise koje će ta vlada kasnije donijeti za dobro te kolonije. Bio je to prvi politički dokument koji su doseljenici napisali u Novom svijetu, onome što će kasnije postati 13 britanskih kolonija u Sjevernoj Americi. Godine 1775. u tih 13 kolonija izbiće pobuna protiv kolonijalne metropole. U prvom ustavu Sjedinjenih država u člancima konfederacije kongres je bio tijelo sastavljeno od jednog doma koje je imalo i zakonodavne i izvršne ovlasti. Kongres se sastoje od delegata koje je slalo 13 saveznih država, svaka je delegacija imala jedan glas. Članci konfederacije stvorili su konfederaciju koja je bila disfunkcionalna. U ljeto 1787. u Filadelfiji sastala se ustavotvorna konvencija koja je trebala mladoj državi konačno dati dobar ustav. U tom ustavu kongres je trebao biti biran na način na koji opisuje Michael J. Klarman u knjizi Potkva tvoraca, stvaranje ustava Sjedinjenih država. Delegati su se malo razilazili oko prijedloga virđinijskog plana da narod izravno izabere svoje predstavnike u donji dom nacionalnog zakonodavnog tijela. Za Jamesa Madisona bilo je ključno za svaki plan slobodne vlade da jedna grana vlasti bude izabrana od naroda zbog toga što mora postojati neka simpatija između naroda i njegovih vladara. Pored toga, jedino bi izravni izbori predstavnika stavili kongres u istu ravan s državnim zakonodavnim tijelima kada je u pitanju njihova tvrdnja da govore u ime naroda. Ako ništa drugo, kako je to Thomas Jefferson ukazao Madisonu, zbog toga što je kongresu dano pravo da nameće poreze, Donji dom mora biti izabran od naroda kako bi se očuvala nepovredivost temeljnog načela da narod nitko ne smije oporezivati osim predstavnika koje je sam narod izabrao. Od 55 ljudi okupljenih u to ljeto 1797. u Filadelfiji kako bi napisali novi ustav koji bi stvorio federaciju koja može funkcionirati, nisu svi bili zato da narod bira zastupnike u zakonodavno tijelo. Elbridge Gary iz Massachusettsa tvrdio je da je narod lakovjerna žrtva navodnih rodoljuba i da se narod na dnevnoj bazi navodi na pogubne mjere i mišljenja od ljudi koji stvaraju i u opticaj daju lažne izvještaje. Aliger je bio u manjini i novi američki ustav počinjao je riječima Mi, narod Sjedinjenih država, propisujemo i donosimo ovaj ustav za Sjedinjene američke države. Aleksisu de Tocqueville nije promakla važnost činjenice da narod vlada u državi koju je posjetio. Načelo suverenosti naroda, koje se manje više nalazi u osnovi gotovo svih ljudskih ustanova, obično u njima ostaje nekako prikriveno. Ljudi mu se pokoravaju i ne uviđaju ga, odnosno ako se ponekad i dogodi da ga iznesu na svjetlo dana, ubrzo pohitaju ponovno ga utopiti u tmini svetišta. Narodna je volja jedna od onih riječi što su je spletkari svih vremena i despoti svih doba najobilnije zloupotrebljavali. Jedni su njezin izraz vidjeli u kupljenom odobravanju nekolicine opunonoćenika vlasti, drugi u glasanju koristoljubive ili plašljive manjine. Ima čak i takvih koji su je otkrili potpuno izraženu u šutnji naroda, pa su pomislili da se iz činjenice pokoravanja rađa njihovo pravo zapovjedanja. U Americi načelo suverenosti naroda nije skriveno ili jalovo kao kod pojedinih nacija. Priznaju ga običaj, zakoni podržavaju. Slobodno se širi i bez zapreka postiže krajnju važnost. On je tu doista opet malo francuski impresioniran na jedan, smije se ipak reći, kolonijalni način. I on vidi u Amerikancima prave Britance. I vidi, da tako kažemo, u Americi razularene Britance koji su se oslobodili krune, oslobodili su se pritisaka europskog zemljopisa, otoka, kanala, geostrategije i tako dalje i širili se kontinentom. Ovu drugu stranu se općeno uzima ozbiljno još uvijek kao ljude, dakle te domorodce, indijance, indigenous people, kako je tko zove, nego ih naprosto se uzima kao neku vrst materijalne prepreke koje treba savladati, ono smislu kojem to Machiavelli još govori. Dakle, ti su ljudi bili u situaciji da se razmašu, a jedino što ih je držalo pod kontrolom je bio puritanski duh koji onda opet kako je tu bilo malo previše slobode pod navodnicima ili bez navodnika, puritanski duh je služio tomu da se to sažme i stavi pod kontrolu, da ne biste baš kako ko hoće funkcionirali. I onda ste uvodili razne intervencije, prije svega moralno crkvene, a onda postupno i razne pravne elemente. Ono što je pritom važno, to širenje, to pomicanje granice, taj pokret na zapad. I kad se granica pomiče, se stvaraju civilna naselja koja će se onda godinama postupno civilizirati. Taj postupak od civilnog, dakle ne ratnog, kad civiliziranom je trajao generaciju ili dvije u raznim varijantama opisan literarnim, filmskim, e, recimo možda najbolji filmski prikaz je Houstonov e, sudac Roy Bean, koji se vraća natrag nakon nekoliko desetljeća kao alien, kao strano tijelo, jer su se stvari u međuvremenu doista civilizirale, što ne znači da su nužno bolje, ali su pravila određena. Ta pravila imaju u sebi uvijek dvije opreke. Jedna je ta puritanska intervencija, sa jako krutim pravilima o načinima ponašanja koji su prihvatljivi i dopušteni. I druga je veoma jednostavna, ona koja je u amandmanu na Ustav jasno rečena, ja imam šesto puc ili kako su Hrvati prevodili starim knjigama kolt, dakle ko brže poteže, vajater poteže najbrže, to je poznato, ta je vjerojatno u pravu. I to je trebalo na neki način dovesti u kongruenciju za to je trebalo generaciju ili dvije, gdje se, dakle, ta pokušaj civiliziranja sile pravosuđem mukotrpno e, probija. Legitimacija civiliziranja sile jest i može biti samo u većini. Jer ako smo svi više ili manje opremljeni za obranu ili napad, dakle naoružani, onda moramo postići uvjete o kojima većina donosi neke odluke da bismo te outlaws, te ljude koji su se iz, sami izopćili iz prava, odmetnike dakle, da bismo ih stavili pod kontrolu. Kad je došao u Sjedinjene države, Alexis de Tocqueville nije bio impresioniran američkim sudskim sustavom u Njujorku vidio je državne odvjetnike kako drže ruke u džepovima za vrijeme suđenja i sudce koji žvaču duhan dok su sudili. Vidio je i branitelje koji čačkaju zube dok su propitivali svjedoke. I očevi utemeljitelji koji su stvorili tu državu i napisali joj ustav nisu dali sudskoj vlasti previše pažnje. Jill Lapore u knjizi Ove istine, povijest Sjedinjenih država, piše. Članak 3. odjeljak prvi Ustava objavljuje da se sudska vlast Sjedinjenih država povjerava jednom vrhovnom sudu, ali detalje su ostavljeni kongresu da ih riješi. Prema Ustavu ovlasti vrhovnog suda poprilično su ograničene. Izvršna vlast drži mač, napisao je Aleksandar Hamilton u federalističkom spisu broj 78. Zakonodavna vlast drži lisnicu. Sudska nema utjecaj ni na mač ni na lisnicu. Sve što suci mogu raditi jest da sude. Sudska vlast je najslabija od tri grane vlasti, zaključuje Hamilton, citirajući u fusnoti Montesquieu. Od sve tri grane vlasti gore spomenute, sudska skoro ne znači ništa. Ali sudska vlast, kako lokalna, tako i vrhovni sud, brzo je postala moćna. To nije promaklo Aleksisu de Tokvilu, koji je shvatio da suci koji žvaču duhan za vrijeme suđenja imaju golemu moć. Američki sudac može presudu izreći samo kada postoji spor. Uvijek se bavi samo nekim pojedinačnim slučajem, a da bi djelovao uvijek mora čekati da se spor pred njega iznese. Američki sudac savršeno nalikuje sucima drugih nacija. Međutim, dana mu je i golema politička moć. Odakle to dolazi? On se kreće u istom krugu i služi se istim sredstvima kao i drugi suci. Zašto onda posjeduje moć koju ovi potonji nemaju? Uzrok tome leži samo u ovoj činjenici. Amerikanci su sucima priznali pravo da svoje odluke temelje prije na ustavu li na zakonima. Drugim riječima, dopustili su im da ne primjenjuju zakone kojim se čine neustavnima. On kaže na nekim mjestima čak i se biraju na javnim skupovima. Dakle, to se njemu čini isto opet malo, recimo tako, rubno skandalozno se tako izrazi. Jer mu se čini da je to doista meritokracija. Da su suci oni koji jamče kvalitetu. Naravno, da treba proći 150 godina da bi uvjet za suca u nekim gradovima SAD-a bio da završite pravni fakultet. A kamoli za odvjetnika i tako dalje, tako dalje, ili odvjetnicu. Ta meritokracija se postupno probija i ona je u američkom ustavu veoma spretno implementirana s konceptom Vrhovnog suda, koji ima tu intervencijsku mogućnost, pa čak i obvezu u odnosu na odluke zakonodavne vlasti, senata odnosno kongresa, pa i samog predsjednika koji inače ustavu neki način republikanski kralj, kako bi se reklo, a ovdje ipak naznačeno da postoje granice. Kakve recimo britanski kralj ili kraljica nemaju. Britanija je imala stoljećima koncept koji je glasio King in the Parliament ili Queen in the Parliament, a to je značilo kralj i kraljica u parlamentu, mogu sve osim pretvoriti muškarca ženu i obrnuto. Sad već mogu i to, ali to je <laughs> drugo pitanje. Međutim, tu nema nadmoć. Ovdje se pojavio Vrhovni sud kao nadmoć nad predsjednikom, nad e, parlamentom, odnosno kongresom. I tu je element meritokracije, aristokratski dakle, element uveden. Međutim, naravno, predsjednik zapravo dovodi ljude do Vrhovnog suda. On mora dobiti za njih većinu u kongresu, odnosno senatu, ali on Bez njega ne možete postati vrhunim sudcem, onda kasnije sutkinjom. I to je jedan element koji je intervencija na tragu onih početnih pokušaja da šerifi ograniče odmetnike koji hodaju po gradovima i pucaju kad, kad se popili malo previše piva ili čega već lošeg viskija, da bi uveli red. Dakle, imamo gotovo kao da se repetira povijest, odnosno historija filozofije politike europske, Imamo najprije Hopsa koji koncipira državu kao onu koji unosi red, bez dodatnih elemenata, dakle, jer je sigurnost ono što nam treba, sigurnost je zajamčena redom, da bi se onda kasnije s Lokom i Rusovom raspravljalo o tomu kakav red ili kakvu sigurnost hoćemo i da bi se onda tek upravo kod Tokvila i e, John Stuarta Mila, koji se na njega puno nadovezivao, shvatilo da postoje dvije vrste bitnih opreka kategorijalnih. Jedna je, koja je davno poznata, sloboda naspram jednakosti, jer su te dvije e, vrijednosti uvijek u konkurenciji i sukobu i dovode do toga da se možemo uvijek opredjeljivati za malo više jednog i drugoga. Kada vam neko kaže hoćemo jedno i drugo, onda znate da naprosto je to mm, neoprezno, neodgovorno, politikansko ili neznalačko pripovjedanje. Alexis de Tocqueville i Gustave de Momon doputovali su Sjedinjene države u svibnju 1831. i u toj će zemlji ostati devet mjeseci. Već kad su pristali u Newportu iznenadili su se kad su carinici olako pregledali njihove kovčege i oni zatražili da prisegnu na Bibliju da nemaju ništa prijaviti za carinu. Tokvilu i Bomonu nije promaklo ni to da je u tom malenom gradiću u njegovoj glavnoj ulici bilo čak pet banaka. U sljedećih devet mjeseci dvojac će putovati do velikih jezera, iz rijeku Ohio do Nashvilla i Memphisa, pa onda rijekom Mississippi sve do New Orleansa. Onda su putovali po američkom jugu i opet došli do Yorka. To će putovanje tako zaokupiti Tokvila da će on napisati svoje najvažnije dijelo o demokraciji u Americi, govori profesor doktor Čarko Puhovski. A s druge strane imamo opet odnos i sukob koji iz te europske tradicije slijedi, slobode i sigurnosti, koji je na drugoj strani tog trokuta, pri čemu opet naravno potpuno jasno sigurnost ograničava slobodu i obrnuto. Sad imamo jednu takvu fazu u svijetu u se jako e, otvoreno već govori o tomu da je sigurnost nešto što je najviša vrijednost i da treba uzeti u obzir ne samo mogućnost, nego možda je nužnost da se neke slobode ograniče, uključujući nešto što je do prije recimo 20 godina bilo praktički nezamislivo, da se spomene u kavanskim razgovorima ili, ili u opijanju važnih ljudi nakon njihovih odluka, da se otvoreno govori o tomu da bi možda trebalo nekim uvjetima ukinuti zabranu mučenja. S obzirom na to da netko zna gdje su teroristi smjestili atomsku bombu koja može uništiti grad i tako dalje, tako dalje. Amerikanci su to preskočili jednostavno sa Guantanamom i ako se netko još sjeća, prije ne tako puno godina je Obama kad je zabran obećao da će ukinuti Guantanamo pa je onda morao priznati da toga ne može biti ništa, nego se da pače dogodilo to da sad širimo Guantanamo na ove koji više nisu ni optuženi za terorizam ili čak osumnjičeni, nego su ljudi koji su naprosto osobe koje treba izbaciti iz SAD pa imamo neke sumnje u njihove podatke, u njihove podatke pa ću ih zadržati malo u jednom posebnom dijelu Guantanama i navodno će imati i uniforme druge boje, što valjda sigurno nešto znači. I time se stvar produžuje, ne skraćuje. Dakle, pristaje se na to da nekim uvjetima možda to treba činiti. Sa dolaskom Trumpa na, po drugi puta ovog, tako da kažemo, potpuno oslobođenog Mad Max 2, što bi se reklo Mad Trump 2, to je do kraja postalo jasno zato što on sada posve svjesno odlučio pričati sve što mu padne na pamet. Počelo smo s time da ste imali šerife koji su do, do svoje pozicije dolazili tako što su brže povlačili svoj pištolj, samokretni što su čimali nego ti outlosti, dakle e, ljudi s druge strane zakona. A sad završavamo opet time da se na međunarodnoj razini, dakle na globalnoj razini, ta isti model šerifa bez suca i pravosuđa uvodi kao koncept. Službeno su Alexis de Tocqueville i Gustave de Beaumont otišli u Sjedinjene države kako bi proučili funkcioniranje kaznenog sustava. Zato su nakon Njujorka posjetili kaznionicu Sing Sing, udaljenu oko 45 km od Njujorka. Ono što su tamo vidjeli iznenadilo ih je. 900 zatvorenika, osuđenih na dugogodišnje kazne zbog najtežih zločina, radilo je pod nadzorom samo 30 ljudi. Da stvar bude čudnija, tim zatvorenicima dane su motike, krampovi i lopate, sve što je moglo poslužiti kao oružje. A oni nisu bili okovani, tim su alatima kopali kamen kojim je građen zatvor. Tetokvil nije bio impresioniran i tom kaznionicom. Činila mu se poput američkih parobroda na kojima je plovio divni strojevi koji mogu eksplodirati svakog trenutka. Svećenik u Sing Singu detokvilu je stražara u toj kaznionici usporedio s čovjekom koji je pripitomio tigra, ali kojeg jednog dana taj tigar može i pojesti. Ali kako je provodio sve više vremena u Sjedinim državama, to su ga one više fascinirale i dale mu nadu da društvo, dobro organizirano, može zadržati slobodu u demokratskom poretku, ali i da demokracija može izroditi despotizam.